50 languages. 33. À la gare. À la gare. Quand part le prochain train pour Berlin Quand part le prochain train pour Berlin Quand part le prochain train pour Paris Quand part le prochain train pour Paris Quand part le prochain train pour Londres Quand part le prochain train pour Londres à quelle heure par le train pour Varsovie À quelle heure par le train pour Varsovie À quelle heure par le train pour Stockholm À quelle heure par le train pour Stockholm À quelle heure par le train pour Budapest À quelle heure part le train pour Budapest Je voudrais un billet pour Madrid. Je voudrais un billet pour Madrid. Je voudrais un billet pour Prague. Je voudrais un billet pour Prague. Je voudrais un billet pour Berne. Je voudrais un billet pour Berne. Quand est-ce que le train arrive à Vienne Quand est-ce que le train arrive à Vienne Quand est-ce que le train arrive à Moscou Quand est-ce que le train arrive à Moscou Quand est-ce que le train arrive à Amsterdam Quand est-ce que le train arrive à Amsterdam Est-ce que je dois changer de train Est-ce que je dois changer de train De quel quai part le train de quel quai par le train Y a-t-il un wagon-lit dans le train Y a-t-il une voiture-lit dans le train Je voudrais un aller simple pour Bruxelles. Je voudrais un aller simple pour Bruxelles. Je voudrais un aller-retour pour Copenhague. Je voudrais un aller-retour pour Copenhague. Combien coûte une place en wagon-lit Combien coûte une place en voiture-lit